I hiljadu godina rahat luka malo... Na platovu ispred Čašijske džamije u Sarajevu u petak od 2. do 3. avgusta 2008. godine udruženje građana DEMU Sarajevo po drugi put zaredom organiziralo je kulturnu manifestaciju Dani bošnjačke kulture ove godine pod sloganom Porodica naša tradicija. Ciljeni i poštovani sugrađani, eselamu alaikum i dobro večer. večer. Sa istinskim eh, zadovoljstvom želim vas pozdraviti ispred udruženja građana Demos i zaželjeti dobrodošlicu na ovogodišnje dvodnevno druženje. Ovo je drugi put eh, za redom da Demos organizira kulturnu manifestaciju Dani bošnjačke kulture. Ove godine po sloganom Porodica naša tradicija. Voditelj je i ovo veće predstavio gosta predavača koji je održao predavanje kao centralnu temu večeri. Kako je mjesto zauzimala porodica u historiji Bošnjaka i kako su međusobni odnosi bili unutar porodice, barem za trenutno će nam približiti Alja Cikotić, imam džamije na Kalibunaru u Travniku, inače sršenik Gazi Husra, Begove Medrese i Fakulteta islamskih nauka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Draga braće i cijenjene sestre, poštovana omladino i djeco, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Neka je Allahov blagoslov i mir na vas. Povijest je učiteljica. To kažu oni koji je proučavaju da bi razumjeli kako je moguća budućnost. Povijest Povijest se ponavlja. To kažu oni koji vide da čovjek stalno ponavlja iste greške i nikako da uvidi gdje griješi kako bi imao bolju budućnost. Povijest je kontinuitet pamćenja. To kažu Oni koji znaju da se identitet raspoznaje i saznaje i cijeni prema kontinuitetu pamćenja. I zato u ovoj lijepoj Mubarek noći mjeseca Šabana koji prethodi Mubarek mjesecu Ramazanu govoriti o porodici za koju svi znamo da je osnovna ćelija društva da od toga koliko nam je jaka porodica ovisi i snaga cjelokupnog društva zato je velika čast i odgovornost govoriti o tome makar da prenesemo jedan dijelić onoga o čemu skoro svi znamo, ali da pokušamo skupa promišljati koliko se pridržavamo onoga što znamo. Uzvišeni Allah u plemenitoj knjizi kaže fe zekir fe inne zikra tenfe'ul mu'minin i nastavi savjetovati jer savjet doista koristi vjernicima opominji, podsjećaj o Muhammede. I mi upravo na način podsjećanja želimo kazati da porodici plemeniti Kur'an pridaje veliki značaj i poziva Ja, ejuha, allazina amanu, kuu anfusakum wa ahlikum nara. O vjernici. Ovi koji vjerujete, čuvajte sebe i porodice svoje od vatre. Podučite sebe i čeljat svoju korisnom znanju da znate šta Allah voli i sa čime je zadovoljan i ponašajte se tako u svom svakodnevnom prolaznom dunjalučkom životu. Naučite i shvatite šta je to sa čime se postiže Allahova srđba i klonite se toga radi svoga dobra. Jer Allah kaže men amila salihan fali nefsi wa men asa'a fa alejha. Ko čini dobro, sebi ga u korist čini, a ko čini zlo, sebi ga na štetu čini. Kako nas je najbolji učitelj? Posljednji Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam savjetovao. Rekao je svojima sahabima, a time i svim sljedbenicima Islama do sudnjega dana, hajrukum, hajrukum li ehlihi, o ena hajrukum li ehli, najbolji od vas je onaj koji je najbolji prema svojoj porodici. A ja sam najbolji prema svojoj porodici. Dakle, muž kao muška glava u kući koji bi trebao biti oličenje lijepog ponašanja, oličenje u koje se cijela porodica treba ugledati, dakle oličenje blagosti, mudrosti, ustrajnosti na pravome putu, ustrajnosti u činjenju dobrih dijela, muž bi trebao biti taj koji će kompletnu svoju porodicu usmjeravati prema onome što je dobro. Uloga supruge, majke, kćerke je izuzetno velika. I poslanik sallallahu alaihi wasallam kada upoznaje svoje sljedbenike sa odnosom supruge prema mužu kaže kada bi čovjeku bilo dozvoljeno da nekome mimo Allaha učini seđdu, naredio bih ženi da učini seđdu svome mužu, koliko pravo on ima kod nje. Dakle, uzajaman odnos poštovanja, suživota, o čemu nam govori Kur'an i sunnet Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem svjesni ove činjenice, muslimani su kroz stoljeća pridržavali se tih uputa i u vremenu kada je iskrenost u vjeri praktikovala se u dijelu imali smo divne porodice u kojima je vladala harmonija u kojima je muž poštivao svoju suprugu i ženu i prema njoj se obhodio sa blagošću, a i žena uzvraćala na isti način uz poštovanje, u takvom ambijentu su se rađala zdrava i napredna djeca od kojih su kroz povijest bili mnogi učenjaci, mnogi alimi, mnogi vojskovođe, vladari, jer iz tako zdrave porodice nastaju i doista zdrave i snažne ličnosti. Koliko je u muslimanskoj tradiciji bilo važno da supružnici budu čestiti, pošteni, čisti, govori nam jedan primjer koji ću vam večeras prenijeti u nadi da ćete ga dobro zapamtiti i prenijeti i drugima da iz njega skupa crpimo pouku. U vremenu kada se na putovanje išlo pješke, jedan mladić je putujući svratio pored rijeke da se odmori. I onako gladan ugledao je kako rijekom pluta jabuka. Uzeo je tu jabuku i pojeo. I tek onda se sjetio da je ta jabuka nečije vlasništvo i da treba tražiti njenog sahibiju ili vlasnika i da od njega traži halala kako bi ta jabuka koju je pojao bila mu halal, dozvoljena. Išao je uzvodno i vidio bašću pitao ko je vlasnik te bašće. Kada su mu kazali ko je, došao je kod njega i tražio halala da uradim što god mi kažeš. Vlasnik se zadivio postupkom mladića i tražio je od njega da uradi određene poslove. Kada je završio sa poslovima, mladić kaže jesam li se sada odužio. Zadivljen postupkom, čestitošću i poštenjem mladića vlasnik voćnjaka kaže halaliću ti ako oženiš moju kćerku koja je slijepa, nijema, gluha i sakata. Uh! Mladiću nije bilo pravo. Zar baš takvu djevojku treba da oženi? Ali ako je to uvjet, da se oduži, pristao je. Kada je došlo vrijeme da upozna svoju mladu, ugledao je ljepoticu koja tako divno govori i zdrave oči ima i uši i ostale dijelove tijela, pa je upitao njenog babu zbog čega je kazao da je slijepa, nijema, gluha, sakata. Pa je baba odgovorio da je ona tako odgojena da ne priča osim ono što je dobro. Da ne sluša, ne gleda, ne ide i ne, ne radi osim ono što je dobro sa čime Allah zadovoljan. Dakle, u prenesenom smislu kazao mu je iz takvog jednog braka rodio se dječak koji je kada je odrastao postao veliki imam, veliki znalac u fikhu i ostalim islamskim disciplinama, Nu'man ibn Thabit ili poznati kao Ebu Han.